baiziela saioan gaur hiri aipatzen dugu, laster gurekin izanen dugu ere Iñaki Hospital eh, animazioetaz hitz egiteko, baina gukaldiuntan astezkena izanki eta haugen txokoa dauzuegu aipatuko, hainitz gauza haugen txokoan aurten eta horietan hori zain dira ere irrien jokoak irrien lagunak, elkartekoak ere hori zanen dira eta irrien eh, lagunak elkartekoa eta antzeslea ere, Anabel Araitza gurekin dugu, egun honon gietorri? Egun hon ere, ezkerrek asko. Orduan, erri urratx, garantzitsua hori zaitia zuentzat ere, egun hortan. Bai, nola ez, ezkuntza eragiretako ikas, e, jai haunditara eta guztara jaten gara, eta txaskako jaiak babesten dituen erri urratxera e, eh, gogotxu gainera. Hala, orduan eh, irrien jokoak izanen dira, baina ere beste ikusgagirik ere prestatu duzue elduden igandeko? Bai, egun osoko gitaragua prestatzen dugu normalean, iaz bezala e, bi, bi gunetan edo bereiziko ditugu gure kintzak, bata aurren txokoan eta bestea basoan, eta batean eh, eginen duguna da putgarriak eta tailerrak eta aurren txoko jorri, bertan izanen ditugu baitare e, egoki sportekin, egokiren eskutik eginen ditugun gurtildu naukietan egindako e, jokuak esan dezagun, aurrak urritasuna duten beste aur batzuren larruan jarriko dira, mhm. eta ba, gurtildu naukian eta joko ezberdinak egiteko aukera izanen dute. Uhum. Eta hori lehemiziko urtea da egiten duzuela, ora? E, joko... Iaz ere egin genuen. Eta nola, eh, nola pasatu zen? ongi, e, azkenean, aziran e, kosta egite da, gurpildun aukian jartzea, ze, ba, ze ze ikusten dute, baina gero gustora eta azkenean elkartasuna eta errespetua eta pixka bat bizikidetza hori lantzeko beste era bat eh, da hauekin egiten duguna, hauen bidez egiten duguna. Mm -hmm, ala, bai, bai. Esegi gero, gaiten zinuen, ba, bitoki desberdinetan, bai, bera eh, jokoak? Eh, toki hortan bertan, aurren xokoan bertan, arratsaldean eginen dugu aperfesta bat antolatua daukagu, ba, eguraldia lagun baldin badugu beintzat gustora hartuko dutena aurre eta helduek et pixka bat hor aparrean murgilduta eta e, beroari pixka bat ekiriteko eta guk orduan behar duguna eguzkia izanen da igandean ez dakitze eguraldi dagoen iragarria baino ez eguzkia eskatzen dugu beintzat hala hori hori ze ze ordutan aurren txokoana lautan lauetan mm. izanen da apartzestarena lauetan antolatua daukagu Hala. Atxaldeko lauetan. Eta beste... gero ja ikuskizunak basoan egin ditugu, han bertan gainera paraje ederra dago lakuaren ondoan, baso horretan famili giroan egoteko eh, mhm. oso leku politia duzu hor. Mhm. Eta hor e, gehien bat ikuskizunak egin ditugu, e, eh, azieran egin dugu amarterritan egin dugu Tomasen aventurak, mendizaleak ikuskizuna, hau bi antzuzleka egin dutena, e, ondoren gure esan dezagun ikuskizun nagusitako bat arrantzara dantzan eta hemen bai Marika Lambre, Larga Bista, Tiritatxo, Martin Ber, Laguntxakurra, hor gure pertsonaiak izanen ditugu nagusi, eta haiekin batera ba, dantzan eta jolasean ba, laguntasuna da arrantzatuko duguna kasu honetan herri urratzen. Mm, mm. Eta dantzaldia ere bururatzeko, egunaren bururatzeko? Bai, bukaeran ja dantzaldia ginen dugu ane eta piratekin, ane pirata joanen da, berak, eh, giratuko du pixka bat dantzaldia erromeri hori, eta ba, gure intentzioa da ez aurrak bakarrik baizik eta famili guztiak aurrak gurasoak denak elkarrekin ba, eh, guneari edo egunari ere bai ba, bukaera borobil bat emateko ere, ez da? Hmm. Hori da, hori da toki bat azkenean bat txipi txipien dako, baina helduentzat ere goxoki eguna ba. iragaiteko oso, iaz bintzat e, oso gustora egon ginen eta errepikatzeko asmotan goaz Hala, ba, eskermina, orduan eh, Anabel, araitza, ez dakit eh, azken hitz bezala, ez dakit deitu, ba, aurrak? Be, balakigu jende asko jaten dela, balakigu jende asko jenen dela, baina dudatan dagoen gu guzti ere bai animatu eta merezi dula eta zertako ikastolek merezi dutela Euskal Herri guztia bertan egotea. Eskermila, ondoko egunak arte, igande arte.